Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Lasījums no Lūkas evanģēlīja 18. nodaļas 14. panta. Es jums saku, viņš aizgāja uz mājām attaisnots, bet otrs nē. Jo ik viens, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Šodienas evanģēlīja fragments stāsta mums par lūgšanu, par manām attiecībām ar Dievu. Tā var būt pašapmierināta lūkšana, kur viss grozās ap mani un labiem darbiem, kurus esmu paveicis. Tad centrā esmu es pats. Vai arī pazemības pilna lūkšana, kur ir vērsta uz Dievu un pilna pateicības par Viņa vadību un dāvanām. Tad es esmu patiesi Dieva priekšā un centrā ir Dievs. Pharizējam nav patiesa attiecība ar Dievu. Viņš to nav iepazinis tuvāk, jo uzskaita Dievam savus labos darbus un pie tam paaugstina sevi pāri citiem. Pharizējs domā, ka pats ar saviem spēkiem ir to visu sasniedzis. Svētais Pāvils vēstulē korintiešiem raksta: Lai neviens savā uzpūtībā nepaceļas pāri otram, Jo kas tad tevi izceļ, un kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja esi saņēmis, kāpēc tad kļūsti lepns, it kā nebūtu saņēmis? Gavēņa laiks ir iespēja ieskatīties dziļāk savā sirdī un sirdskrēkos, no kurienes viss sākas. Muitnieks pazina sevi un zināja, ka viss labums un piedošana nāk no Dieva. Tāpēc viņa lūkšana bija pazemības un patiesības pilna. Tieši viņš aizgāja attaisnots. Pazemība un patiesība nes līdzi svētību, un muitnieks to saņēma. Tāpēc nenocietināsim savas sirdis, bet ieklausīsimies Kunga balsī kuru var sadzirdēt klusumā. Mēģināsim brīžiem apstāties šajā steigas pilnajā pasaulē un palikt klusumā, lai sadzirdētu kungu. Un šīs pārdomas es vēlos beigt atkal ar svētā Pāvila vārdiem. Netiesājiet nevienu pirms laika, kamēr kungs atnāks. Viņš apgaismos to, kas apslēpts tumsā, un atklās sirdžu nodomus. Tad katrs saņems uzslavu no Dieva. Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu sirdi, veido mūsu sirdis pēc savas sirds. Pārdomas sagatavojamā Samarika. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija. Vienīgā tās turpmākās pastāvēšanas iespēja ir klausītāju brīvprātīgie ziedojumi. Paldies par atbalstu!